NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci na NXS Web Radio Podcast u još jednu, nadamo se korisnu epizodu našeg serijala 1 na 1 gdje pričamo o zanimljivim i aktuelnim stvarima iz svijeta psihologije, zdravlja, zdravog života i tako dalje. Danas ćemo pričati o jednoj ne toliko popularnoj temi koliko bi trebala da bude, a veoma prisutnoj u našem društvu, u društvu inače, znači u celom svetu, a pogotovo ovdje kod nas u Srbiji. U pitanju je depresija. Pa da počnemo. Od depresije u Srbiji po zvaničnim podacima pati između 250 i 400 hiljada ljudi. A zvanično samo u ovoj godini se od depresije lečilo 2800 do sada. Mada se procenjuje da je ovaj broj e, ljudi koji pate od depresije znatno veći, a kao što vidimo mali broj ljudi se praktično leči od toga. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, tokom prethodne decenije ovo oboljenje je bilo među vodećim poremećajima zdravlja, a na četvrtom mestu odmah iza bolesti srca, cerebrovaskularnih oboljenja i raka pluća. Razlog, kažu stručnjaci, je dugogodišnja izloženost kontinuiranom stresu u našoj zemlji. Za pomoć se više obraćaju žene, u odnosu na muškarce, a prema rečima direktora specijalne bolnice, dr. Lazar Lazarević, naši ljudi najčešće boluju takozvane unipolarne depresije, od koje je bolovao i nedavno preminuli glumac Robin Williams. To znači da se rađaju sa genetskom predispozicijom za ovu bolest. I bez obzira na to što u životu dobiju ili postignu, ne mogu biti srećni. Osim što je pogubna za jedinku, Depresija je velika štetočina, tako da se izrazimo, ili veliki problemi po celo društvo. Neraspoloženje koje traje nedeljama i mesecima, neredovan odlazak na posao, nevoljno obavljanje osnovnih dnevnih aktivnosti, nesenica, usamljenost, bezvoljnost. Do 2020. godine prema procenama depresija će u svetu i kod nas biti druga po učestalosti bolesti koje izazivaju onesposobljenost rad. Loše psihičko zdravlje zaposlenih već košta poslodavce u Evropskoj uniji preko 130 milijardi evra godišnje. U Srbiji niko nije napravio sličnu statistiku. Depresivni ljudi su po definiciji veoma pasivni, bezvoljni, teško se pokreću, nemaju vitalnost i nikakav optimizam. Oni neće pokretati nikakve akcije, niti će učestvovati u njima. Ovo se smatra jednom od glavnih bolesti 21. veka, a pospešuje naravno i ekonomska i politička situacija i dugogodišnji nedostatak perspektive pogotovo u našoj zemlji. Veliki broj ljudi je očajan, bezvoljan, nema elan da se bori, a sa ljudima takvog raspoloženja teško je sprovesti bilo kakve reforme. Iako se može očekivati da su možda adolescenti najviše skloni depresiji, oni samo prolaze kroz depresivnu fazu. Mladost je ipak vezana za život i nadu, a mladi ljudi uvek nešto planiraju, pa makar i da odu iz ove zemlje. Daleko depresivniji su ljudi u zrelim godinama, između 25 i 50. Oni su pod bremenom brige kako da obezbede egzistenciju sebi i svoje deci, a često moraju da brinu i o svojim roditeljima. Ipak najdepresivniji su možda, prema statistici, stariji ljudi koji često jedva krpe kraj sa krajem, a teško imaju i za lekove i osjećaju se kao teret svima. Podruštvo pa je možda ipak najpogubnije kada su depresivni ljudi u radno najproduktivnijem dobu, koji bi trebalo da budu pokretačka snaga društva. A oni ne mogu ni sebe da pokrenu, a kamoli društvo. Osim toga, ovaj poremećaj često uvodi čoveka u najrazličitija psihosomatska oboljenja i fizički onesposobljava. On izostaje sa posla, smanjuju mu se prihodi što rađe još veće probleme i veću depresiju. A ovo oboljenje, suprotno pred ubeđenjima, napada i intelektualce i radnike. Kako da ne budu naravno depresivni radnici, na primjer na jugu Srbije, kojima poslodavac umjesto plata nudi grobna mesta, što je do skoro bilo i u novinama. Primjer radi. Jedan od naših istaknutih psihoterapeuta Zoran Milivojević tvrdi da smo bili srećniji pre 100 godina, iako danas objektivno živimo mnogo komfornije, ali i očekivanja su daleko veća. A naravno kada su očekivanja velika i ne mogu da se ispune, to onda vodi u razočarenje, apatiju, ravnodušnost i naravno depresiju. Pritom on naglašava razliku između depresivnosti koja se povremeno javlja kod većine ljudi i depresije kao zdravstvenog poremećaja. Civilizacijski problem je što savremeni čovek u bogatijem društvu stalno nečim uslovljava svoje postojanje i osjećanje lične vrednosti. Samo ako uspem da ostvarim to i to, da postignem to i to, ja ću onda da vredim. Ako to ne uspem, upada u krizu, poznatima navoda, smisla. U siromašnom društvu, kada u zoni preživljavanja ljudi se bore da opstanu i nemaju vremena za pitanje lične vrednosti iz smisla. On navodi jedan primjer nedavnog samoubistva čoveka u Beogradu koji se oprostio od porodice jer nije mogao da je izdržava. A njegov rezon je bio mogu da postojim samo ako sam muškarac i roditelj koji može da izdržava sebe i svoju porodicu. Ako to nisam, onda nemam pravo na život. Generalno, stav svih ljudi iz struke je da čovjek treba sebe da prihvati bezuslovno i da je smisao života praktično sam život, a ne nešto treće. U suprotnom, svedoci smo pada životne energije, ljudi su sve manje poduzetni, što je i za njihovu porodicu i za njih veoma pogubno, a naravno i za, našu, e, za naše društvo. Veoma su pasivni, ne zanima ih ni politika, ni privreda, ni spolni život, zatvaraju se u sebe i svoje mikrosvetove i naravno počinju da konzumiraju razna sredstva i lekove da bi to malo olakšali, a neretko to vodi i ka samoubistvu. U razvijenim zemljama ljudi reaguju na prve znake bolesti i antidepresivi su najpropisivaniji lekovi. Kod nas su oni na petom mestu, ali zato mnogi sami sebi prepisuju terapiju, bez odlaska kod lekara, kako ih naravno neko ne bi smatrao ludima. Najčešće se piju lekovi za smirenje, umjesto antidepresiva, naravno tu je alkohol, a kod nekih naravno to odlazi i na drogu. U Srbiji ima otprilike oko između 900 i 1000 psihijatara, ali oni generalno nisu baš dobro raspoređeni i najviše ih je u Beogradu. Osim što ova bolest u društvu pravi troškove, jer su jedinke neproduktivne, a država financira naravno njihovo lečenje, depresija prema statistikama ujedno desetkuje populaciju jer vodi u smrt ako se ne zustavi na vreme. Ona stoji čak i za polovine samoubistava. Srbija je inače visoko rangirana na evropskoj lestici suicida. Na svakih 100.000 stanovnika stopa samobistva je 20, a kod adolescenata 6,9 što se smatra izuzetno zabrinjavajući. Na osjećaj depresije kod nas utiče i činjenica da su se mnogi nisu snašli u doba tranzicije od 90-ih ka današnjim E, današnjim godinama, jel, 2014. Posebno oni koji su rođeni u socijalizmu. To se objašnjava i time da je u vreme socijalizma građanin bio bezuslovno voljen od strane države, majke, koja nije bila bogata, ali je nudila besplatno školovanje, kvalitetno i besplatno zdravstvo, Mm, u određenim slučajima stanove, nije se mnogo uzbuđivala ako ljudi ne rade ili ako rade nedovoljno, što u poređenju sa današnjim kapitalizmom, koje je praktično društvo uslovne ljubavi, tako da se izrazimo, jer vrediš onoliko koliko radiš, pod uslovom da se držiš određenih pravila. Ako to ne radiš, nema milosti i možeš vrlo lako da propadneš i samim tim onda ljudi idu uh, ka depresiji i to onda dalje vodi do drugih problema. Veoma interesantna tema, kažem, nije dovoljno pokrivena koliko bi trebalo da bude. Verovatno i vi poznajete nekoga ko je depresivan ili vi sami prolazite kroz neki težak period ali mislim da bi ove informacije definitivno mogle koliko toliko da vam budu korisne. Bila je ovo danas znači jedna nešto ozbiljnija tema, ne previše dugačka, naravno trudimo se da naše emisije ne budu previše dugačke, ali da damo e, korisne informacije koje mogu nekome da pomognu, nadamo se. Šta drugo da kažem, moj ime Nenad, Hvala vam što ste i ovaj put bili uz NXS Web Radio Podcast. Ostanite naravno uz nas do neke sljedeće emisije. Veliki pozdrav. Ćao. NXS Podcast.